мен тăван. Тустан тăшыма. вашне в Константинова. Шамрак чух, кам юратман же Юраду юризем же, Юраду әмірне вадылман. Вадылат бір таван. Мән Вадалат пырдаван, Мен Хура жүзім пулач шургалган. Вадалат пардаван әшлезе, шүттенжен ұжине шеклезе. Вадалат пардаван, мән даван. Шамрық чух, кам камгана паттырмар жи. чух кам жи. Юраду юрадать патра. Вадалат пардаван, мән Вадалат пырдаван. Мэн даван. Урачучым шургалган. Вадалат пырдаван шабышса. Ючерде юн ашса, юн дықса. Вадалат пырдаван. Мэн Юрацан, Юратсан, кам Юрацан, маржи. Юратсан кам юрыш маржи юрлаган нығыжан вадылман. Вадылат пырдыван, мәндіван. Вадылат пырдыван, мәндіван. Хура жүжім булач шургалган. Вадылат пыр за, таврын манду сене азынза. Вадылат пырдыван, мәндіван. Пурныжа, кам гына Пурныжа юратса юрламайши, Пурныжа, шыржыва юратса. Вадылмас пырдыван, ангулян, Уражужым пулин шургалган, Вадылмас пырдыван юратса, Юраду юрызем жыратса, Вадылмас пырдыван. Мэнь